Якщо Мартін вирушав на мітинг в консервативний клуб в передчутті можливої сутички з більшовиками, то його в цьому плані чекало розчарування. Так, місто Мітчестер вважалося червоним, в тому сенсі, що більшість виборців тут перекинулися до лейбористів. Але цей факт також сприяв тому, що представники різних партій займалися в основному своїми проблемами і майже не звертали уваги на опонентів. І якби Мітчестер несподівано відвідав сам сер Освальд Мослі, то в його сторону в кращому разі шпурнули б всього декілька цеглин, і тим би справа обмежилася. Так що, як Стефан і побоювався, мітинг в консервативному клубі вилився в нудний і досить в'ялий захід. Передусім прийшло не так вже багато народу, і Стефан з Мартіном отримали можливість розташуватися в передньому ряду звідки був добре видний подіум із столом і розставленими навколо нього стільцями. Безперечно, місцеві члени консервативної партії, що серйозно займалися політикою, невисоко оцінювали тут свої шанси на успіх, як втім, і соціалісти. Тому захід розпочався з оголошення довгого списку з вибаченнями від партійців, які в силу різних причин не змогли явитися на мітинг. У клубі, зрозуміло, були присутніми і так звані радикали, бліді обірвані люди, що виглядали так в основному із за недостатнього живлення, як представники уряду соромливо іменували голод. Годі й говорити, що у цих нещасних просто не вистачило б сил ні для маніфестації, ні тим більше для колотнечі. Вони, ясна річ, не вірили ні єдиному слову, вимовленому з подіуму але майже не реагували на те, що відбувається, і навіть повідомлення про послідовну боротьбу уряду з безробіттям викликало з їх боку лише декілька слабких протестуючих вигуків і реплік, які вірогідно повинні були здаватися саркастичними, але справляли враження меланхолійних. Ніхто не міг узяти в толк, навіщо вони взагалі прийшли на цей захід, хіба що за звичкою. До такої міри усім було ясно, що ніяка політична платформа або програма не здатні відродити у них хоч би тінь надії на світле майбутнє. По контрасту з ними чоловіки, що сиділи за столом президії, і жінки виглядали на рідкість здоровими і рум'яними, і безумовно не могли вважатися людьми, що страждають від недостатнього живлення. Пост голови займала рожева щока повна і лиса людина, образ голів всього світу. Кандидат від партії, активна молода людина, проявив активність і тут, виступивши з ініціативою зберегти місця за відсутніми і вважати їх якби присутніми за додатковий внесок з їх боку в касу місцевого відділення. Інші члени президії, що розшутувалися за столом на подіумі, Здавалося, все на одну особу з одинаковим вираженням нудьги, з якою із за прихильності своїм партійним обов'язкам і боргу перед партією вони переносили процедуру зборів. Стефану не знадобилося багато часу, щоб розпізнати серед них людину, якої він шукав. Не потрібно бути досвідченим детективом, щоб зрозуміти, хто є почесним секретарем на такого роду зборищах. Щоб остаточно упевнитися у своїй здогадці, Стефан, не чекаючи, коли почнуться дебати, звернувся до свого сусіда з питанням. Скажіть, той, хто сидить зліва від голови, і є секретар? Цілком вірно. Наш милий містер Парсонс. А геть той молодий хлопець, містер Тернер, кандидат в депутати, непогана людина. Якийсь у нього хворий вид, помітив Стефан. У кого? У містера Тернера? Ні, у містера Парсонса. Ах, ось ви про кого. Дійсно, виглядає неважливо. Увесь час нервує, адже збори ще не почалися. Вже і не знаю, з чого йому хвилюватися, враховуючи ту обставину. Сусід не закінчив фразу. Оскільки у цей момент голова піднявся з місця, запізнившись всього на чверть години в порівнянні із заявленим часом, і збори почалися. Стефан присвятив більшу частину часу на вивчення містера Парсонса. Його обличчя було блідим, як у безробітних, що сиділи в далекому кінці залу. Правда, це була блідість іншого роду від напруженої роботи. Його лоб і щоки покривала сітка глибоких зморшок, під очима темніли мішки неприємного брудно-сірого кольору. Але понад усе Стефана уразило занепокоєння, що володіло секретарем. Його руки то пригладжували сиве волосся на голові, то перекладали папери, що лежали перед ним на столі, то теребили золотий ланцюжок кишенькового годинника. При цьому його погляд безупинений шпарив по залу на всіх напрямках. Крім того, він приділяв значно менше уваги промовам, що виголошувалися, чим наслідувало б секретарю консервативної асоціації. Втім, те, що Парсонс при всіх цих дивностях знаходився у повному розумі, стало ясно досить скоро. Після того, як кандидат завершив свій виступ і відповів на кілька заздалегідь підготовлених питань, Голова кликнув секретаря для виконання ряду формальностей, зокрема для підписання протоколу. І Парсонс дуже швидко і вміло впорався зі своїми обов'язками, після чого виголосив невелику промову, що торкалася правил голосування. Та все ж, принаймні, один спостерігач міг би сказати абсолютно точно, що секретар, роблячи свою роботу, думав про щось інше оскільки, повернувшись на місце, знову почав безцільно нишпорити очима по залу і перебирати ланцюжка. Коли зібрання закінчилося і люди потягнулися до виходу, Стефан, звернувшись до чоловіка, що сидів поруч, помітив непогана промова. Згоден, відповів той. Він і як кандидат, схоже, непоганий. Я мав на увазі мову містера Парсонса. Інакше і бути не могло. Тут немає нічого невовижного, оскільки у нього велика практика. Він ще, знаєте, займається політичною діяльністю вже досить давно. Гм, ем, е, прошу вибачити мене, але мені пора йти. Доброї ночі. З цими словами місцевий консерватор пішов собі геть, але цікавість Стефана, що торкалася особи, діяльності і способу життя містера Парсонса, так і залишилося незадоволеним. Цікаво, що поки йшли збори, Мартін, віддалившись від Стефана в прямому і переносному сенсі, брав в цьому заході найдіяльнішу участь. Голосно ляскав в долоні, якщо сказане подобалося, кричучи, як в парламенті Слухайте, слухайте. Або свистів і тупав ногами, виражаючи незгоду з рідкісними випадами дисидентів. Так що, коли все закінчилося, Стефан зустрів його біля виходу, зайнятого жвавою бесідою з паном, що курирував в місцевій організації пропаганду і рекрутинг нових членів. Якого біса, Мартін, почав було Стефан з явним роздратуванням. Почекай хвилинку. Вже йду, кинув Мартін через плече, забираючи у агітатора пачку листівок, і гаряче потискуючи його руку на знак вдячності за цікаву розмову. Послухай, стів. вигукнув він, приєднавшись нарешті до Стефана. Тобі мова кандидата сподобалася. Погодься, він задав таки перцю соціалістам. Вже проти цього ти, сподіваюсь, заперечувати не будеш. Шкода тільки, що аудиторія виявилася така нечисленна і неактивна. Невже я й не слухав? І припустив велику помилку, сказав Мартін, коли вони вийшли на вулицю. Потрібно ж вчитися політиці, тим більше, якщо трапилась така нагода. Я, приміром, намагаюся вчитися. По-моєму, ти абсолютно забув про те, що ми прийшли на ці чортові збори зовсім з іншою метою. А я у всякому випадку лещу себе надією, що теж упізнав сьогодні дещо цікаве але куди корисніше для нашої справи, ніж пропаганда консерваторів. Ну, зрозуміло. Скельця окулярів Мартіна блиснули, немов в очікуванні, коли їх осяє світло знання, і багато дізнався. До речі, я помітив, що ти розпитував хлопця, що сидів праворуч від тебе. Вважаю, це дуже необережно з твого боку. Хлопець міг виявитися приятелем старини Парсонса який, дізнавшись про розпитування, напевно, насторожиться. Я постарався зробити це так, щоб нічого подібного не сталося, холодно вимовив Стефан. У будь-якому випадку, коли ведеш приватне розслідування, іноді доводиться ризикувати, чи не так. Зате можна абсолютно точно сказати, що навіть вступ в консервативну асоціацію ні на дюйм не наблизить нас до мети. Ти з'ясував, яка робота у Парсонса? На жаль, ні. Так далеко в розмові з сусідом я не просунувся, але, до речі, ти нагадав мені про одну річ, перебив його Мартін. Зупинившись поряд з вуличним ліхтарем, він підніс до обличчя один папірець з пачки, отриманої від місцевого пропагандиста. Обіса, дрібний шрифт, пробурмотів він і додав. Ну ось, здається, розібрав. Централ Білдінгс, Уестгей-стріт. Про що це ти? Це робоча адреса Парсонса. Я чи знаєш, дійшов висновку, що у них на листівках обов'язково має бути адреса його офісу. Де ще інакше бажаючі вступити в партію зможуть оформити відповідні документи. А паперів, судячи з усього, треба оформити багато. Навіщо давати домашню адресу? Я свого часу був секретарем суспільства любителів регбі і знаю, що я б не залишив свою домашню адресу. Тим більше у мене на роботі була друкарка, що друкувала потрібні бланки. Правда, з нею всякий раз треба було домовлятися. Розумієш, на що я натякаю? Розумію. До речі, нам давно пора повертатися додому. Почекай секундочку. Вірогідно, вулиця Уестгейт-стріт починається десь поруч. Здається, я бачив табличку з цією назвою, коли ми йшли на збори. Ну, а раз вже ми тут, чом би не піти і не поглянути на Централ Білдінгс? Стефан почував себе занадто приниженим, щоб заперечувати. Через декілька хвилин вони вже стояли навпроти високого будинку, що потемнів від Кіптєви, де розташувалися численні офіси. Судячи з усього, ця будівля була діловим центром міста. Схоже, тут відмінні офіси, помітив Маркін. Цікаво, кому вони належать. Вони перетнули вулицю і прочитали список імен на табличці, що висіла у головного входу. Архітектори, адвокати і місцеві збирачі податків, сказав Мартін. Усі контори знаходяться на верхньому поверсі. Інша частина будівлі є власністю газової компанії Мічестер енд Дістрикт. Так що, якщо наш друг Парсонс працює в цій компанії, то у нього там, напевно, непогане містечко. Стефан згадав слова свого сусіда по лавці. Вже й не знаю, з чого йому хвилюватися, враховуючи, що. Гадаю, саме там він і працює, помітив він. А взявши до уваги високу громадську посаду в консервативній асоціації, яку він займає, можна не сумніватися, що і положення в компанії у нього теж досить високе. Уф, вимовив задоволено Мартін, коли вони повертались в готель. Значить, деяка робота сьогодні виконана. Стів, ти добре розглядів нашого хлопця. Як думаєш, він пристойна людина? Можна з ним розмовляти? Я на твоєму місці не став би зараз ставити це питання, відповів Стефан, згадуючи нервову поведінку Парсонса. Завтра дізнаємося.